Yo, yo, yo! Subscriber sila Bot Stories na naman sa puntong ito at tulad nga po ng aking mga binabanggit sa mga recent po natin na mga pagpapaalam, tatapusin po muna natin pansamantala ang ating SHS sa ikat ikatatlong daan na episode nito. So basically next uh, episode, tama? Next episode yung aking yung ating ikatatlong daang episode for SHS. <laughs> Tama ba? At na-explain ko na po ito for the sake lang naman na hindi pa po nakakapakinig ng pinakadahilan natin. Una ko na po kasi ito nabanggit sa Twitter nun eh. Pero magagayon man, ito muna alam ko inaabangan ito ni na since Rain Blink XOL, tama ba? Madalas po ako mag-comment sa love Love Stories. Sabi niya sa Red Diaries Tagalog Love Stories. Naghihintay po ako palagi ng uploads po ninyo doon at sana po ay matiktik nyo ako September 19. <laughs> belated, belated happy birthday sa'yo uh, si Rain Blink XOL. Ewan ko tama yung pagkakabanggit ko sa pangalan niya. At salamat din dahil kahit papaano ay kapit na kapit ka sa matigas. At himas na himas ang madulas. Thank you! Ito si uh, Fat Mama Rimoralidad. Tama ba? Euphoria, CK Girl, si Jane uh, Janet Yap at saka kay um, Grace Cervantes. Maraming salamat. Si Louie De Los Santos, uh, sabi niya si Red uh, De Los Santos surname mo. <laughs> Baka magmalay mo. Oo nga, di ba? Hindi natin alam, malitang mundo. At maraming salamat din sa mga nakatutok sa Ilakbo 24-7 ng puntong ito. Katulad na lamang po na mababanggitin natin si Marlon Belga, si Ashel Analex, si Jazz Lodencia, si Happy Cycling Geek, si Alex Stone, Perlita de Chavez, um, sino pa ba? Si Baby Ko, at kay, uh, ano ba pangalan niya? Almira at sana daw, tsaka to si ano, si uh, Sweet Zaira Jara o Hara. Si Juvie Rose Dalisay, uh, hello Sir Red, sana meron pa kayong mga short stories na mga pang-Japanese sabi niya. Parang gano'n siguro sa Hito Bashira, parang gano'n siguro, no? Anyway, tatlong kwento na naman po ang ating uh, ah, pag uh, uusapan ang mga kwento po nila Baba, sina Kevin at Henry Kito. Yan ang tampok sa ating SHS ngayong araw na ito. Maraming salamat channel members for making this episode possible at ganoon na rin sa mga solid HTV positive natin, mga regular at maingay sa premiere, sa live chat at mga team replay o kaya naman yung mga lagi-lagi pong naka- nakikinig pero tahimik lang dyan. Mga silencers, ika nga natin. So hindi na po natin patatagalin. Pinahaba ko lang intro na ito dahil mamimiss po natin. Dito lang natin pwedeng gawin po ang uh, malaya tayong mag-adlib. So ito na, ang unang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So lagi po ako nakikinig sa inyong podcast at dito po sa YT at nang akin pong ma-discover ang inyong live streaming na Hilakbot 24-7 ay palatambay na po ako doon pero hindi po ako nagpaparamdam sa live chat sabi niya. But anyway, ikikwento ko lamang po itong aking karanasan ng 2012 at sa pagkakaalala ko, nasa third year high school pa lamang po ako nito. Kada Saturday and Sunday po at nataon na walang pasok, ipinagmamalaki ko naman po na ako ay umi-extra-extra sa isang junk shop sa Santa Rosa, Laguna. Ang ginagawa lang po namin doon ay naglilinis ng mga bote at nagtatanggal ng mga balat niya. Yung mga pabalat yung mga label, sabi niya dito. Natatandaan ko po noon, Sir Red, na Sabado iyon at alas tres ng madaling araw. Gumising na kami ng mga ate ko para mag-asikaso. Nilakad lang namin kasi palabas para sa jeep upang nang sa ganon ay mamasahe na po kami at hindi na po kami maglalakad. Yung lutuan namin, tanaw mo yung bukid may screen yung may screen daw doon at ito yung talagang butas-butas yung para siguro para sa mga insekto okay yung mga screen anyway so tanaw na tanaw mo yung puno at saka riles kami po pala ay nakatira malapit sa, sa riles so nagpapakulo na po ng mainit na tubig ang ate ko noon tapos sabi niya bantayan ko daw muna yung kanyang pinapakulo dahil naghahanda, maghahanda lamang siya ng kanyang susuotin. Sinabi ko naman sa kanya na, oh, sige po ate. So nung binabantayan ko, bigla po akong nakarinig ng ingay sa labas. Para po siyang nagsisibak ng kahoy si Red. Doon ay nagtaka ako dahil sino sa amin yung gumagawa nun. Isa pa, Degasol naman po yung gamit naming kalan. Hindi naman po sa pagmamayabang at hindi naman na kailangan magsibak. Kung meron man po nagsisibak doon, ang alam ko ay si Lolo. Pero bakit naman niya gagawin iyon ng madaling araw? At isa pa, yung sinisibak niyang mga kahoy na iyon ay kanya pong tinatali at kanya ding ibinibenta sa palengke. So naingayan po ako doon kasi natatanaw ko sa bandang kusina na meron talagang taong nagsisibak ng kahoy at nasa may gitna siya ng riles. Napatingin tuloy ako sa labas at pagkakita ko talaga sa Red as in yung tinitigan ko ng maigi. Meron pong damit siyang mahaba. Sibak siya ng sibak hanggang sa fini-figure out ko kung sino talaga siya. Nagtataka ako kasi sa lugar namin dikit-dikit ang bahay at kung bakit walang nagigising sa kapitbahay namin bukod sa amin dahil sa lakas nung pagsisibak niyang iyon. To the point na tum tumatama na nga po at nag-create na nga ng tunog yung itak or palakol na gamit niya doon sa bakal ng riles. Nakakangilo na siya. Sa lugar din kasi namin, Sir Red, Konting ingay lamang ay magigising na agad ang mga tao at tiyak lalabas na ang mga ito. Kaya takang-taka ako kung bakit parang tulog na tulog at walang nakakadinig ng ganong ingay nung time na yon. Kinusot ko ng maraming beses ang aking mga mata pero nandun pa rin yung nagsisibak hanggang sa narealize ko. Ang kanyang suot ay parang ganon sa mga pari. Pari So totoo pala yung napapanood natin sa movie na kapag kahit alam mong natatakot ka ay sisilipin mo pa din. Ito nga at sa sobrang kuryosidad ko, lumabas ako ng bahay at tinitigan ko pa ng maigi. Medyo may kalayuan naman siya talaga. Pero natatanaw ko. Maya-maya po ay bigla siyang humarap at nakita ko ano to? At parang nakita niya ako. Grabe po talaga yung kilabot ko noon, Sir Red. Maging ngayong tinatype ko po ito sa aking cellphone ay kinikilabutan ako. Nung pagharap nga po sa akin nung pari na iyon, doon ay napagtanto ko, Sir Red, na wala siyang ulo. As in katawan lang po yung nakita ko. Yung puti na damit na pangpari na mahaba at yung hawak niyang itak. Napatakbo talaga ako pataas sa bahay namin at pinuntahan ko yung ate ko. Pero bago ko pa man po maikwento sa kanya ay nagalit siya sa kung bakit daw hindi ko binantayan yung kanyang pinapakuluan. <laughs> Nag-evaporate na po yung tubig sa takore. Kaya po, imbes na ikwento ko sana sa kanya, ay nagkagalitan pa kami. At doon nga ay nalimutan ko pansamantala yung imaheng akin pong nakita. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ayun ang mas nakakatakot, di ba guys? Yung <laughs> magagalit sa'yo yung ate mo dahil hindi mo nagawa yung simpleng inutos sa'yo. <laughs> Tapos doon ako nata- <laughs> nag-evaporate na yun. <laughs> Grabe naman, ang tagal mo na palang nawala o baka masyadong malakas yung apoy, ganun? Para mag-evaporate yung, o oh, konti lang yung pinainit niya, ganun ba yon? Anyway, huwag natin problemahin yon. Basta problemahin natin, bakit nagpakita sa kanya yung pugot na pari? Di ba? Tapos yung pari, nagsisibak ha. First time ko lang makarinig ng ganun. First time ko lang pumakabasa ng ganitong experience. Nagsisibak sa may Mayriles, tapos pari siya, nakadamit na pang pari. <laughs> tapos, di ba? Anyway, hindi kaya ano yan? Baka malay mo kamatayan yan, di ba? Hindi naman sa tinatakot kita, malay mo. Tapos yung sinisibak niya yon nagsisimbolize na ano, isa ka na sa mga, alam mo yon sisibakin ng buhay, mga <laughs> Tinakot. Tinakot na, na naman si Baba. Maraming salamat sa iyo Baba ha, sa pag-send ng iyong kwento. At ganun din, once again, paunawa po sa lahat po ng mga ati, sa ating mga tigapakinig, lalo na sa mga hindi pa po na i-air ang kanilang kwento Pansamantala lang naman po, siguro weeks, ganun lang mawawala naman yung SHS eh. Uh, itong ating segment na ito, uh, bigyan nyo lang ako ng um, mahabang oras para nang sa ganun ay matutukan ko yung mga uh, dapat ko pang matutukan. Siyempre, uh, yung academic stress, yung business natin, di ba, mga ganyan, yung iba pang mga gagawin pa natin. Dami ko pa po kasi aasikasuin sa personal na buhay natin. So, uh, ibukod pa yung family, siyempre, Um, sana pagbigyan nyo muna ako doon. Eh, wag na wan kayo mag-alala dahil mag- nag-iwan naman po tayo. Ang dami po nating recordings kung tutusin. Nag-iwan naman na po tayo ng para sa Halloween natin. Abangan nyo po yan, yung series natin na sabi ko sa inyo, uh, coming coming up itong Ang Bayang Naglaho ni G.Y. Jones. Si G.Y. Jones, famil- familiar po sa inyo, opo siya po ang author nung Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House. Marami pa po kaming pag-uusapan ni G.Y. Jones at sana ma-adapt pa rin po natin yung iba pang akda niya upang nang sa ganun madugtungan yung mga kwento at adventure ni na uh, Father Marcus, ganyan, si Hannah, di ba? At nang sa ganun syempre, yung mga nagre-request din sa atin noon na uh, doon sa batang ang batang pinanganak sa haunted house. May mga readers din po kasi doon si GY Jones sana daw madugtungan kasi yun talaga tatlong book kasi ito pero 41 chapters lahat so hindi natin makakaya ng ganun nakahaba. So kailangan siguro i-re-edit or kung ano pa man gagawin. Bahala na si GY Jones po doon. Basta may usapan tayo pero sana hindi pa ito yung ikalawa't huli at tutukan nyo muna at sana po maraming makinig talaga sa lahat ng pinaghihirapan po natin lalo na itong series ang uh, Bayang Naglaho. Si G.Y. Jones po yan. Sci-fi po ito at uh, alien na horror story po ito. So sana ay mapakinggan ninyo. At ganoon na rin sa lahat din po ng mga hindi pa sabi ko nga sa hindi pa po na na-air ang kwento, huwag kayong mag-alala dahil gagawin Gagawin po natin, lalagyan na lang natin to sa isang regular episode, compilation ng horror stories na akma yung kwento mo para at least kahit nakapahinga yung SHS for a while, eh, nandun pa rin, mapapakinggan mo pa rin. Pasensya na sa mga hindi pa po mai-air, eh, na-edit din po kasi namin ito. Hindi, hindi siya yung raw talaga na parang katulad nito na isasalang agad. So sana ay maintindihan po ninyo, okay? Kape ni Lola Trinidad, nakapagkape ka na ba? Kahit po hindi natin i-anunsyo, huwag kayong magsawa na mag-check out. Huwag kayong magsawa po na i-check yung HTV merch sa Shopee para malaman ninyo 11, lalo na 11.11 o kaya itong 10.10 nung nakaraan. May mga big discounts lalo na sa 12.12. So sana po ay isa kayo sa mga makatikim na ng kape ni Lola Trinidad, yung corn coffee, yung malunggay, Mangosteen 3-in-1 po yon corn coffee na yan. Dalawa na lamang po ang alam kong stock natin dyan at sana ganun din sa steep coffee, ang iba pang flavors at syempre yung sa ating drip coffee. Uh, all natural po yan, walang preservative organic lahat. Kumbaga, don't panic, it's organic. Maraming salamat sa mga nagre-repeat purchase at mga nakikiisa syempre sa ating advocacy para po sa ating mga tinutulungan na non-government organization dito sa HTV Merch. Anyway, second story. Alam ko inaabangan mo na latecomer ka ba? Ay nako naman, ikalawang kwento na po tayo. At ito naman ay ang kwento sa atin ni Kevin. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Magandang araw po at tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kevin. Tubong Iloilo po ako at 30 years old na. Silent listener sa podcast ninyo sa Spotify at ngayon pakikinggan ko ang aking entry sa SHS. So lumaki po kami sa lola ko at doon na din kami nanirahan sa bahay niya kung saan din lumaki si na mama. Bata pa lamang po ako, Sir Red. Ramdam ko na yung mga hindi maipaliwanag. Naaalala ko nga noong bata pa kami ng bunsong kapatid ko at siya noon ah, at nasa edad 5 na ako noon at 4 lang yung kapatid ko. Nakasanayan na po kasi namin na matulog sa sala kasama yung mama at papa ko. Isang beses ay nagising po yung kapatid ko ng madaling araw para umihi doon sa arenola na nakalagay sa ilalim ng hagdan papuntang second floor. Nagising din po ako nung time na iyon at nakita ko yung kapatid ko na may itinuturo sa may gawing hagdan. So since medyo madilim siya, uh, hindi ko po masyadong maaninagan yung tinuturo ng kapatid ko Although meron naman pong konting liwanag ng ilaw sa kusina pero ito po ay yung medyo dim na pag, pagdating po sa gawi ng hagdan. Nilapitan ko yung kapatid ko. Naku-curious po kasi talaga ako kung ano yung tinitignan niya. Paglapit ko, biglang lumiwanag ng todo sa ilalim ng hagdan at hindi po talaga ako makapaniwala Sir Red dahil meron pong malaking tao na nakatayo doon. Hindi ko rin po maipaliwanag kung bakit umiilaw siya ng ganun kalakas o ganun kaliwanag to the point na para na siyang kumikinang at nakakasilaw. Nagising din sina mama at papa at kwento namin ng taong nasa ilalim ng hagdan. Sinabihan na lang kami ni papa at pabiro nga na sinabi niya noon na Baka daw si Papa Jesus lamang daw yon. Maaring sinabi lang niya ito sa amin para hindi po kami matakot. So lumipas ang ilang taon, ang dami ko nang nararamdaman o mas lalong dumami yung nararamdaman ko sa bahay ni Lola. Dalawa lang kaming bata na nasa bahay noon at yung sahig ng second floor kasi ay gawa po sa plywood. Palagi po akong nakakadinig na parabang merong tumatakbo sa may gawing second floor o sa, sa, sa may second floor. Sa aking pagkakadinig, nakatitiyak ako na yabag ito ng isang bata. So nung nag-high school na ako, mas marami po akong naging activities na sinasalian sa school so ibig sabihin ay naging busy ako. Isa na po doon yung drum and lyre core. So, ito din po kasing high school namin na ito ay ang siyang pinakamatandang school na sa Panay Island. So nagpa-practice po kami noon ng drums hanggang gabi. At 7pm na iyon, nang nag-decide yung coach namin para sa isang pinakahuling practice. So nakasuot na rin po kami ng uniform namin para sa parada dress rehearsals kumbaga. Dalawa kami ng classmate kong pumunta pabalik ng classroom para kunin yung aming suot o yung uniform. Wala pong tao doon at madilim since medyo malayo nga din po ito sa court kung saan kami nagpa-practice. Nung malapit na kami sa pintuan nito, akmang hahawakan ko na sana yung doorknob, kitang kita po talaga ng dalawang mga mata ko nakusang umikot yung doorknob at bumukas yung pinto. Napatulala ako ng ilang segundo at nanlalaki yung dalawang tenga ko na para bang meron pong humahawak. Nininervyos na ako kaya sabay tuloy kaming napatakbo ng kaklase ko. Kilala naman po kasi yung aming school na haunted. Haunted. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi. Uh, dito si Kevin. Yan ang kanyang, uh, binanggit niya actually yung school niya eh, pero para syempre maging ano, eh, i-respect na lang sa, syempre, sa mga tao at mga nagpapatakbo nito. Huwag na lang natin pa, papangalanan. Basta alam po ninyo yan, lalo na ang mga tiga Panay, ito daw po yung pinaka matandang eskwelahan doon. So kung meron kang guess, maaari mo po yang i-comment at ilapag po yan sa comment section, okay? At speaking ng comment section, maraming salamat din sa mga nagpapatiktik po dyan, katulad na lamang po ng mga sumusunod, uh, sina uh, Tara Fabdula, uh, ah, si Vanessa Angeles, uh, si Sweet Centeno, hindi po kompleto ang araw ko kapag hindi ako nakakapakinig. Pasigaw naman sabi niya. Si Isabel Myrene Gonzaga, si um, Rames De Asis, si RSS Mr. Jill ba ito? At saka si Archie Alvarez, si MJ6401 at si Carwin Dorado. Maraming salamat. Sabi ko sa inyo, nahihirapan din ako magbasa kasi Uh, yung YouTube handle na kasi yung nakalagay po dyan ha. Yung may at ganito ganito. Pa, halimbawa, ito uh, example, sabi niya at Euphoria CK Girl. So dikit-dikit na. So hindi ko alam kung anong real name. Pero magkagayon man maraming salamat pa rin. Okay? At ganoon na rin syempre sa lahat po ng mga silent listeners at ang ating walang sawang pagpapasalamat sa mga channel members. Saan man kayo naroroon. Uh, sino pa ba yung mga laging nag-active dyan? Samson Mabalay. Lagi ko nakikita po yan. At hindi ko man ma isa-isa yung mga channel members natin. Maraming salamat at sana'y wag po kayo magsawa na suportahan ng channel na ito. At nang sa ganun ay magtuloy-tuloy din po yung iba pang mga uh, gagawin natin, 'di ba, para sa uh, labas ng Hilakbot at ng Red Network na tinatawag nila at ganoon na rin syempre sa mga brother YouTube channel natin. Speaking ng Comsec, sa mga nagsasuggest ng topic for uh, Hilakbot Haunted History, doon po kayo sa mismong channel ng HHH uh, ah, para na sa ganoon ay makita din po ng ibang mga admin and researcher po natin na laging online, okay? At nang magawa din po nila yung ma-research nila kung sakaling meron man yung mga gusto ninyong mapanood sa channel na yon. Salamat po talaga sa inyo, okay? Third and last story na po tayo, katulad na lamang po ng mga naghihintay dito sina uh, Jedmar, Jedmar ba at saka kay uh, Ramil. Salamat at kay Maki daw, sabi niya dito na lagi daw pong uh, nakikinig <laughs> dito. Minsan po, sabi niya, Sir Red, nagpunta na kami doon sa branch ninyo sa North Fairview. Hinanap ka namin doon pero nasa school ka pa daw. <laughs> Bakit nyo kasi ako hinahanap doon? Alam nyo naman. Sabi ko kung gusto nyo akong puntahan, puntahan nyo ako sa... Puntahan nyo ako sa NU. <laughs> sa Fairview. Doon kami sa ano, sa fifth, fifth floor. Oo, yan yun, yan yun. Lalo na yung mga accounting. Di ba? Palibot-libot lang naman doon eh. Oo, puntahan nyo na lang ako doon. <laughs> o gusto nyo, uh, minsan ano, punta lang, punta lang din kayo sa Sugar Town. Doon tayo sa basketball court pag, pag uh, linggo, ganyan. Meron pong basketball kami doon. Pupunta rin ako doon paminsan, di ba? <laughs> maraming salamat. Ito mga ito, nag-aaksaya pa kayo ng panahon para... <laughs> Pero maraming salamat kahit pa paano pumunta kayo. Tigano kasi sila, tiga Santa Mesa. Eh, ang lapit-lapit nung isa doon, yung Teresa. Yung isang branch doon, doon na sana kayo. <laughs> anyway, eto na, third story. Mas marami na naman daw ang, uh, ang endorsement. Uy, wag nga kayong ganyan. Kung wala yung mga endorsement, hindi rin naman gagana yung mga episode natin. Kayo talaga. Wag naman kayong ganyan. Minsan nga, nag, nag, ah, ano na kayo, nag skip na nga kayo ng ads, tas ganyan pa kayo. Kaya maraming salamat sa mga hindi po nag skip talaga ng ads. Sobrang thankful po kami, syempre, sa pagtulong ninyo sa channel. Hindi man tayo sikat, di ba? Hindi man ito yung talagang nagbo-boom, maraming views or whatsoever. Pero alam ko kung nandyan lang kayo, na may makikinig. Salamat talaga. Tuloy-tuloy lang po kami dito sa pag-entertain or pananakot kahit hindi po Halloween. Maraming salamat talaga po sa inyo. Ganun na rin syempre sa mga naka-YouTube Premium at pala kinig sa atin at syempre mga panatambay sa Ilakbo 24-7 at channel member. Sige, ito na po yung last story po natin para po sa puntong ito. Ito naman ay kwento po ni Henry Quito. <laughs> Pangalan niya. Ah. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sabi niya, medyo may kahabaan ito Sir Red so patawad na po sabi niya. Ito po ay isa sa mga experience po ng uh, classmate ko. Gusto ko po sana itong i-entry noon sa Manila Encounter so Basically matagal yun na po talaga akong tigapakinig Sir Red. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ah, uh, sabi niya, ito po kasing building namin sa school ay talagang creepy. Kahit po bago ito, alam po namin talaga na pinagamit na kasi agad sa mga estudyante dahil kulang talaga ng classrooms dito. So in short, wala po talagang naganap na blessing One time, it was our turn na maglinis ng CR dahil ka-group ko yung kaklasikong iyon sa cleaners. So tutulungan ko na sana siya noon na maglinis kaso pinigilan niya ako. Ang sabi niya, mag-igib na lang daw ako. So yun ang ginawa ko. Pagkatapos po noon ay nagklase, nagklase na kami at then nung break time muli ay itinuloy namin yung paglilinis sa CR. And then nakita ko po yung classmate ko na nasa labas at tinanong ko siya kung may tao ba. Ang sabi niya ay nandun pa daw pala yung kaklasik kong nakaranas nito at naglilinis pa. So nagtaka ako kasi kalilinis niya lang doon kanina, kaninang umaga tapos bakit yun na naman yung part na nililinisan niya. So nung lumabas na nga siya, tinanong ko siya kung bakit siya naglilinis ulit doon at sabi niya Sobrang dumi daw kasi. After na naman ng break time, marketing class na namin iyon at siya ang nagkataon na reporter. Nagtataka pa ako kasi nakatitig lang yung kaklase kong iyon sa labas. Pero usually, kapag reporting, siya talaga yung inaay o nilulook forward namin kasi bukod sa nakakatawa, Nakaka-enjoy at very informative at talagang research kung research yung topic niya. Kaya nung time na iyon, nagtaka talaga ako Sir Red dahil tahimik siya tapos bigla-bigla pong tumalikod at humagulgol. Maging yung teacher namin ay nawirduhan sa inakto niya. E dinilapitan po siya ng friend niya at tinanong kung bakit. Umiiling naman siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw na daw niya, ayaw na daw niya sa classroom. Gusto na daw niyang umuwi. Tinatakpan pa nga niya yung mata niya na parang ayaw niyang magbukas na iyon kaya lahat kami ay kinabahan. Nung tinanong na siya ng teacher namin, sumagot siya ng, Ma'am, ma'am may babae. May babae sa pintuan ma'am, may tugo. May tugo. Ang OA, no? <laughs> Ang OA ng acting ko. <laughs> May dugo. Alangan sabihin pa natin, magpaka ano pa tayo. Di ba? Magpaka, <laughs> ano tawag doon? Creative writing pa tayo. Ma'am, may babae sa may pituan, ma'am. May pulang likido. Sabi, alangan ganon. Di ba? Kaya paulit-ulit daw niya yung sinabi. Kaya agad ay napatayo kami at nagtakbuhan papalabas ang iba pero kami na mga close friends niya ay lumapit at pinagpray lamang siya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ayan, yan ang sinasabi natin, di ba? Uh, tag dito, dito mo ngayon masusukat yung mga totoong tao talaga sa'yo, yung, yung moment na nasa, kumbaga in need ka 'Di ba? Hindi naman kailangan kasi kahit siguro friend ko ito, itong kaklase niyang ito. 'Di ba? Kung talagang totoong friend ka, kahit classmate mo 'yan, sana mag-show ka ng concern. Pero hindi naman natin masisisi yung ilan kasi first time, kapag first time talaga na ganun, eh wala ka ng ibang choice kundi tumakbo, 'di ba? Dahil talagang matatakot ka rin Di ba ayaw mo madamay? Ganun yung iba dyan eh. Napaka-insensitive. Totoo naman to lalo na kapag high school. Di ba? Iniintindi lang nung iba dyan na yung sarili nila. Pero kung ako siguro barkada din nitong kaklase mong yan, uh, si Henry Quito. Ako din, hindi ko siya iiwanan dahil syempre, ikaw ba naman, friend mo rin yun eh. Uh, gusto mo bang mas mapahamak siya, di ba? Kahit papano. Pero ang masaklap niyan, paano kung, di ba, biglang hinawakan mo siya tapos nakita mo rin yung nakikita niya. May mga ganun po bang instances sa mga nakakaalam ano? Uh, pwede niyo po ba akong i-enlighten kung sakali yung isang my third eye, for example, ito katulad nitong ikwento natin na ito, nakita niya na may babae na duguan na nakatayo sa may pinto. Pag ba hinawakan mo yung nakakita na yon, yung may third eye na yon, may possibility makikita mo rin yung nakita niya? Pwede bang ganun? 'Di ba? Pinoproblema pa ba natin to? <laughs> Maraming salamat po sa inyo. Basta guys, ha, sabi ko nga, abangan po ninyo by November ang ating ang bayang naglaho since ito po ay early na naming nire-record at September pa lang namin, September 20 ng time na ito, uh, uh, 2.31 a.m. na po ito dito po sa Ortigas, sa studio mismo nire-record. Uh, wala pa, on, uh, na-record katatapos lang namin na-record itong lahat ng Ang Bayang Naglaho. Pero sabi ko nga, since November ito, ngayong umeere na itong episode natin na SHS Neto for sure, baka nakakalahati or natapos na nila, natapos na ng production yung uh, story uh, as in na-edit na nila at ready na yan for November. So ngayon pa lang, sabi, sasabihin ko na abangan po ninyo ang Ang Bayang Naglaho GY Jones special, Halloween special na naman po natin ito. Ito po kung tutuusin na spin-off nung ano, uh, spin-off po ito nung ang batang ipinanganak sa haunted house at meron po tayo mababanggit na mga lugar doon na some, somewhat familiar kumbaga. <laughs> Kaya yan ang inyong abangan, di ba? Kaya dapat tumutok ka this November at hindi rin natin alam kung masasabay din ba bilang kapalit pansamantala nitong SHS natin yung gabi ng lagim ni Draven Black. Okay, so yan po ang inyong abangan at sana ganun din meron pa tayong siguro sana December special pero wala pang sinasubmit yung mga yung mga writer, 'di ba? Lalo na si Draven Black ata yung for December na naman natin. Uh, medyo naging busy siya ngayong September dahil alam niyo na uh, ah, tag doon yung sa libro libro niya. Congratulations kay Draven Black. Uh, so very proud of you, bro. Uh, sana napapakinggan mo ito. Sana ay kahit papaano may mag-send sa kanya diba, nito. Although friend ko naman siya eh, sa ano, ilang beses ko naman na sinasabi na sabi ko nga sa kanya, unti-unti makakamit talaga niya yung pinaka gusto niya. Katulad to yung maging legit na author talaga na merong sariling libro, may physical na libro, hindi lang pang Wattpad or online. So ito na unti-unti na kaya we are so very proud of you Draven Black. Sana mas marami pang susunod at uh, sana uh, stay ka lang sa uh, kung papaano, I mean, sa level na yan. O, oh, di ba? Huwag masyado magfo-floating, ha? <laughs> yung huling mga nag, yung huling mga lumalaki ang ulo dito, pinuputok namin yung ulo. <laughs> kaya yon sabi ko nga kaya nabanggit natin kasi siya po yung para sa ating uh, December sana yung ano yon yung uh, ah, 12 Nights of Dark Christmas. So sa puntong ito wala pa kami nare-receive. Ay, eh, hindi ko po alam kung meron ba siyang ibibigay although napag-usapan na namin ito sa isang meeting noong April pa. So dahil busy siya, uh, ah, yon Iba talaga pag may libro na no, oh, nakakalimot na ng mga YouTube channels. <laughs> Uy, <laughs> are you? Crazy. <laughs> Hindi, joke lang kay Draven. <laughs> Joke lang kay Draven Black. Alam niya naman yan. Kayo naman. May magsusumbong na naman. Channel members, salamat sa mga nag-purchase ng kape ni Lola Trinidad. Kahit hindi ko man po ito i-endorse uh, ah, sa isang SHS episode since pansamantala po muna tayong magpapaalam dyan. Uh, papahingahin po muna natin kasi kailangan ko po muna talagang ito medyo hectic or toxic talaga magiging stressful talaga ang uh, last quarter ng 2023 ng inyong lingkod so please uh, sana mapagbigyan niyo po muna ako doon, okay? At sa, ano pa ba? Opo, sa, sa business kasi yon Sa business, sa, sa academics, yon Alam mo na yan kung ano na hindi ko na kailangang i-explain pa yan. Malaki ka na. <laughs> Malaki ka na. Ako po muli si Red, maraming salamat. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV positive. Mamimiss ko pansamantala yung pagsabi nito. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.